Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Հայաստանի ազգային ժողովը չի ընտրել վարչապետին։ Երևանի տարբեր հատվածներում մեկնարկել են քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաները։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը կոչ է արել ապահովել զինվորական շարասյուների անխափան տեղաշարժերը հանրապետության ողջ տարածքում։ Վերջին իրադարձությունների կապակցությամբ ամենայն հայոց կարիգին երկրորդ կաթողիկոսը ուղերձ է հեղել։ ԵԱՀԿ առաքելությունը պլանային դիտարկում կանցկացնի Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում։ Արայիկ Խարությունյանն ընդունել է Հարավային Օսիայի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարին։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Երեկ կայացած Հայաստանի ազգային ժողովի հատուկ նիստում Իմ քայլը նախաձեռնության առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանը չընտրվեց վարչապետ։ Ինչպես հայտարարել է ազգային ժողովի նախագահ Արաբաբլոյանը, ելքի կողմից առաջադրված տեխնացուի օկտին քվեարկել է 45 պատգամավոր դեմ 56 Ազգային ժողովի կանոնակարգ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական օրենքի 140-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն վարչապետը ընտրվում է անվանական քվեարկությամբ падգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ։ Քվեարկության է դրվում Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնում ընտրելու մասին հարցը։ Կողմ 45, դեմ 56 որոշումը չի ընդունվել։ Նշենք, որ հանրապետական խմբակցությունից Նիկոլ Փաշինյանին կողմ է քվեարկել միայն Ֆելիքս Սոլակյանը։ Քվեարկությանը բացակայեն եղել հանրապետական կուսակցությունից Գրիգոր Ավալյանը, Ծառուկյան Դաշնքից Իշխան Զաքարյանն ու Մելիք Մանուկյանը։ Հիշեցնենք, որ այս քվեարկությունից 7 օր անց, մայիսի 8-ին, անցկացվելու է վարչապետի նոր ընտրություն, որտեղ արդեն վարչապետի տեխնացուները կառաջադրվեն падգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/3-ի կողմից։ Իսկ եթե այս դեպքում էլ չհաջողվի վարչապետ ընտրել, ազգային ժողով նորինքի ուժով կցրվի։ Այսօր Հայաստանի ազգային ժողովում նախատեսված էին հերթական նիստերը, սակայն նիստը չսկսվեց քվորում չլինելու պատճառով։ Ազգային ժողովի նախագահ Արաբաբլոյանը հայտարարեց, որ գրանցվել է ընդամենը 27 падգամավոր, վարման կարգով ձայն խնդրեց Ծառուկյան խմբակցության քարտուղար Վահե Էնֆիաջյանը եւ ասաց. Երկրում աննախադեպ վիճակ է։ Ծառուկյան խմբակցությունը հայտարարում է քաղաքական բոյկոտ եւ այս քարորիա աշխատանքներին չի մասնակցելու։ Երևանի տարբեր հատվածներում այսօր վաղ առավոտից մեկնարկել են ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած քաղաքացիական անհնազանդության միջոցառումները։ Դեպի Զվարթնոց հոտանավակայան դանող ճանապարհը փակել են մի խումբ քաղաքացիներ։ Շատ զբոսաշրջիկներ իրենց ճամպրուկներով ոդկով են շարժվում դեպի օտանավակայան։ Փակված է նաև աշտարակից դեպի Երևան եկող ճանապարհը։ Բողոքի միջոցառումներ են մեկնարկել նաև Երևանի այլ հատվածներում։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի գրասենյակը հաղորդագրություն է տարածել ողջախոհության կոչ անելով։ Հաղորդագրությունում ասված է. Հայաստանի, Արցախի եւ Սփյուռքի հայության, ինչպես նաեւ ողջ աշխարհի ուշադրությունը սևեռվել է Երևանի վրա։ Այս վճռորոշ պահին կոչ եմ անում բոլորին, ազգային ժողովի պատգամավորներին, քաղաքական ուժերին, պետական ողջ համակարգին, մեր հասարակության տարբեր շերտերին, երիտասարդներին, դրսևորել քաղաքացիական բարձր պատասխանատվություն եւ ողջախոհություն, ցանկացած քայլի եւ գործողության դիմելիս մնալ օրենքի եւ սահմանադրության շրջանակներում իշահ մեր պետության եւ ժողովրդի Վարչապետ կարող է ընտրվել միայն խորհրդարանում համանadrական ճանապարով։ Այս մասին այսօր հայտարարություն է տարածել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանը։ Հայտարարությունում ասվում է. Հարգելի քաղաքացիներ, ելնելով այսօր մեր երկրում ստեղծված իրավիճակից, ինչպես նաև parlamentakan կառավարման համակարգի առանձնահատկություններից, դիմում եմ բոլոր քաղաքական ուժերին, կամք, վճռականություն եւ ճկունություն ցուցաբերել, նստել մի սեղանի շուրջ։ Բոլորս գիտակցում ենք, որ անհրաժեշտ են քաղաքակիրթ եւ կիրառական արագ լուծումներ քաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու համար, որքան էլ դա դժվար թվա։ Վարչապետ կարող է ընտրվել միայն խորհրդարանում սահմանադրական ճանապարհով, այլ լուծում գոյություն չունի ոչ տեսականորեն, ոչ պրակտիկորեն։ Վստահ եմ, որ համատեղ ուժերով այս փորձությունն էլ մեր երկիրը կհաղթահարի։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր այցելել է Պաշտպանության նախարարություն եւ հանդիպում ունեցել Պաշտպանության բանակի բարձրագույն հրամկազմի հետ։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, քննարկվել են երկրի պաշտպանունակությանը վերաբերող տարբեր հարցեր։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան սահմանում տիրող իրավիճակին։ Զեկույցներով հանդես են եկել Պաշտպանության նախարար Լևոն Նացականյանը եւ այլ պատասխանատուներ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն է տարածել կոչանելով ապահովել զինվորական պետհամարանիշներով մեքենաների եւ զինվորական շարասյուների անխափան տեղաշարժերը հանրապետության ողջ տարածքում։ Ելնելով երկրի անվտանգության ապահովման անհրաժեշտությունից Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը եւ զինված ուժերը շարունակում են 24 ժամյա ռեժիմում լիարժեք իրականացնել իրենց արժեվ դրված խնդիրները եւ ապահովել մեր հայրենիքի պաշտպանությունը։ Անհրաժեշտ է ապահովել զինվորական պետհամարանիշներով մեքենաների եւ զինվորական շարասյուների անխափան տեղաշարժերը հանրապետության ողջ տարածքում։ Այդ տեղաշարժերը պետք է լինեն առանց որևէ խոչընդոտի, անարգել եւ ճիշտ ժամանակին, նշված է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ։ Thank you. Արցախը չի ուզում շահարկել սահմանին տիրող վիճակը եւ կապել այն քաղաքականության հետ, բայց ասում ենք իրողությունը հակառակորդի շարժի գործողությունների վերաբերյալ։ Այս մասին ասել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, հավելելով, որ զինված ուժերը վերահսկում են իրադրությունը սահմանին, զորքը բերված է բարձր պատրաստականության աստիճանի։ Նա ընդգծել է, որ պետք չէ կասկածի տակ դնել պաշտպանության բանակի հաղորդագրությունները։ Այժմ շատ կարևոր եւ պահանջված է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կողմից եւս մեկ հայտարարություն հնչեցվի Ադրբեջանի սադրանքները զսպելու համար, նշել է Դավիթ Բաբայանը։ Նա ընդգծել է նաեւ, որ հակառակորդի ակտիվացումը նաեւ սпасելի էր հաշվի առնելով հայկական կողմի մայիսյան հաղթանակները։ Սովորաբար մայիս ամսին այդպես է լինում, բայց Ադրբեջանում հետևում են նաև մեր ներքաղաքական զարգացումներին։ Եթե մեջլիսում կանգնում են ու ասում, որ պետք է օգտվեն առիթից, դա ինչ է նշանակում, Կրկնում եմ, չեմ ուզում շահարկել, բայց նրանք երազում են, որ մեզ մոտ քաղաքական իրավիճակը վատանա, բախումներ լինեն, կարծում են այդպես կարող են հայ ժողովրդին հայոց բանակին պարտության մատնել, ասել է նա. Հիշեցնենք, որ Արցախի պաշտպանության բանակը հայտարարություն էր տարածել, որում նշվում էր, որ ի տարբերություն հանգստյան օրերին Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հաստատված հարաբերական հանգիստ իրադրության ապրիլի 30-ից սկսած առաջնագծում կրկին նկատվել են հակառակորդի զինտեխնիկայի եւ կենթանի ուժի կուտակումներ ու տեղաշարժեր։ Մայիսի 3-ին Արցախի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱՀԿ առաքելությունը հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղից դեպի հարավ-արևելք ընկած հատվածում։ Արցախի իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ԵԱՀԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Thank you. Արցախի պետական նախարար Արայիկ Խարությունյանն այսօր ընդունել է Հարավային Ռուսիայի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Դմիտրի Մեդոևին։ Պետական նախարարը ողջունել է Դմիտրի Մեդոևին հերթական այցի կապակցությամբ, ընդգծելով, որ Հարավային Ռուսիայի Հանրապետության հետ հարաբերությունների շարունակական զարգացումը Արցախի Հանրապետության համար կարևոր նշանակություն ունի երկողմ շփումներին նոր որակ հաղորդելու նպատակով Արայիկ Հարությունյանն առաջարկել է լուրջ ուշադրություն դարձնել նաև գործարար կապերի ստեղծման եւ տնտեսական համագործակցության հարցերին։ Դմիտրի Մեդոևը նշել է, որ Հարավային Օսիայում եւս բարձր են գնահատում Արցախի հանրապետության հետ փոխգործակցության զարգացումը։ Նա ողջունել է պետնախարարի առաջարկը երկու երկրների միջև տնտեսական հարաբերությունների ստեղծման առումով եւ ներկայացրել է հարավային Օսիայի ունեցած հնարավորությունները, որոնք կարող են հիմք հանդիսանալ գործարար հետաքրքրությունների համար։ Հանդիպման ընթացքում զրուցակիցները մտկեր են փոխանակել նաև տարածաշրջանային եւ կայուն հաղորդակցության ստեղծման մի շարք հարցերի շուրջ։ Արդեն 1 տարի է ինչ Ստեփանակերտի Քերոլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնին կից գործում է աուտիզմի ցերեկային խնամքի եւ բուժման կենտրոնը։ Կենտրոնի ստեղծման առաջին տարեդարձին էր նվիրված այսօր այդտեղ կազմակերպված միջոցառումը։ Վարսիկ Արությունյանն է պատմում։ Ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ մեր հանրապետությունում աուտիզմը գնալով աճում է։ Աուտիզմով տարապող երեխաներն ու մեծահասակներն իրենց ողջ կյանքի ընթացքում խոսելու, հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հասարակության մեջ ինտեգրվելու մեծ դժվարություններ են ունենում։ Քերոլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնին կից գործող աուտիզմի ցերեկային խնամքի եւ բուժման կենտրոնում աշխատում են հոգեբան, լոգոպևտ, հատուկ մանկավարժներ, ինչպես նաև սոցիալական աշխատողներ։ Կենտրոնի ստեղծման նպատակն է բարելավել նման խնդիրներ ունեցող երեխաների կյանքի օրենքի որակը, ինչպես նաև կազմակերպել այնպիսի միջոցառումներ, որոնք հետաքրքիր կդարձնեն նրանց առօրյան։ Վերականգնողական կենտրոնի տնօրեն Վարդան Թադևոսյանի խոսքով Ես ուզում եմ բոլորին ծնողներին, մեր մոտ այցելուներին եւ հանձնակազմին շնորհավորել աուտիզմի կենտրոնի մեկամյակի կապակցությամբ։ Բոլորս հիշում ենք, պատմությունը ասվեց մասնագետի կողմից, ընդամենը 1 տարիա կարծում 50-ից ավել երեխաներ ունեցան, ու վստահ կարող եմ ասել, որ բոլորի մոտ մեծ առաջընթաց ունեցա։ Բնականաբար բոլորս հասկանում ենք, որ նման սինդրոմ ունեցող երեխաներին չեն կարող տալ այնքան, ինչքան որ մենք կուզենանք, ինչքան որ ծնողները կուզենան, ինչքան որ հենց երեխաները կուզեն։ Բայց այն ինչ ստանում են երեխաները մեր կողմից, նրանք վստահ եղեք ստանում են մեծ սիրով, մեծ ջանասիրությամբ ու իսկապես մեծ աշխատանք է արվում բոլոր մասնագետների եւ մանկավարժների կողմից։ Գրիգորի Պետրոսյանի մոտ վաղ տարիքից էր հայտնաբերվել աուտիզմը։ 2010 թվականից Գրիգորին հաճախում է վերականգնողական կենտրոն, իսկ հա աուտիզմի ցերեկային խնամքի եւ բուժման կենտրոնում 1 տարի է ինչ բարբերաբար բուժումներ է ստանում։ Գրիգորիի մայրը Նաիրա Պետրոսյանը պատմում է որդու բուժման առաջընթացի մասին։ Գրիշան ավելի ինքնուրույն դարձավ Արորա ինքնասպասարկման մեջ, քան նախկինում, որովհետև բուժումը այստեղ ավելի կազմակերպվում էր, ավելի ինտենսիվ։ Գրիշան արդեն ինքնուրույն խանութ է գնում, ինչ որ փոքր գնումներ է կատարում։ Ես որպես մայր անչափ շնորհակալ եմ վերականգնողական կենտրոնի թե աուտիզմի թերապևտի մասնագետների, իհարկե պարոն Թադևոսյանի գլխավորությամբ։ Կենտրոնում 1 տարվա ընթացքում բուժում եւ խնամք են ստանում 48 երեխա 2-ից 16 տարեկան։ Բուժումը տևում է 4 ամիս, ընդգրկելով 16 երեխա, որոնք բաժանված են 4 խմբերի։ Բուժման զուգահեռ կազմակերպվում են նաեւ ժամանցային միջոցառումներ, նպաստելով փոքրիկների զարգացմանը։ Արև, արև բոլորին, մեր Հարությունյան այսօր։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, Երեկոյան ժամերին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 7-ից 10, ցերեկը 20-ից 24 աստիճան։ Տակություն։